Ikasleak, ikasleoiak, guraso, gurasoiak, irakasleak, sehaskako arduradunak eta instituzioetako ordezkariak. Denak presente ziren NPNZa egoitza begitua eta Salvador Kolegioaren ateak irekitzeko. Hore dela hogeita iru urte gurasoen borondatea eta engailamenduari esker sortu zen. Haien etxeak ipotekatu zituzten ikastegia sortzeko. Miguel Toje. Euskara eta erakaskuntza, Euskarazko erakaskuntza merezi zuen egin genuena. Baina pentsatzen dut eh, ideia hori gelditu dela gure, gure bihotzean eta gure beharrean eta hau ikusi pentsatzen dut e, eh, akomplizeman ez dakit nola erraten den, e, eh, akomplizeman bat dela. ideia horren ideia eta ere eta horrek erraten du ere gelditzen dela beti bezala gauzan hitz egiteko gure hizkuntzeta. Eh, Lehen zuzendaria maite handia zabal izan zen, hogeita bat urteren ondotik inaute losegirin lekuko utzi diona. Egoitzak izan duen garapena ikusita pozik agertu zen. Beti desafioan gira, sehaskana. Eta eskualegiana, gure hizkuntzari buruz, baita ere eh, ezkuntzari buruz, eta gaten harik ikastura biharko egia, egia, gaurko ikastura biharko egia, Hala, eta orduan, uh, eni plazer egiten dautatana da lehenik, bez Antzibiak, Salvador Koligua gurasuek dutela eraiki, en, uh, eh, ofiziali batzuekin, baina eh, aipatu da oidena goizuntan. Bala, eta ikustia olako ekasetxea, eraikuntza, behitua, nun uh, nola erraten da, publikoa, fen, eraikuntza publikoak, nun pixkat, parte hartzen duten edo hainitz ere, uste dut garaia dela ere, eh, uh, ba, voilà. entzun dugu olako gauza eko eh, izuntan, eh? Be garaia da ere, uh, eh, ukaitea, behar diren ikasetxak, behar diren baldintzetan, gure ikasek lan dezaten, ikas dezaten, hor uste dut bai, garaia zen, eh, ni egiten daut, eta hartu dugun desafioa badai, uh, ogoita edo ogoita mar bost urte, nork eganan zuen gaia, gara jortan, egun batez biziko ginuela, goizuntan biziko duguna, bizitu duguna. Gipuzkoako foru aldundiak 6.000 euroko dirulaguntza eman du proiektuaren zata. Martin Garitano aldun nagustiak ikastolen aldeko apostua behetsi zuen. Bai, Euskaldunon herriaren etorkizuna ikastoletan da, ikastolak bermatzen bai dute urrengo belaunaldi, belaunaldi gazteek euskeraz e, ikastea eta aztea beraz, bada, bada etorkizunaren bermea ikastolaetan dago. Lehen errandu da bezala euskarak ez dauka mugarik. Eh, Euskaldunontzako ez dago ez dago mugarik eta guke eh, lagundu dugu, ba beste batzuk lagundu ez dutelako egin eta laguntza behar zutelako e, eh, kolegioko Kolegiokoekik eta gu jarrituko dugu hau ironkorra izango da gure laguntza euskararen edo zein ekitaldita. Ez jainaldia festa egoeran ospatu balin bazen ere, gaur egun sehaskak bizi duen egoerak hartu zuen zentralitatea. Bene laguntza ezinbestekoa dela ejan zuen Pascal Nindo zehaskako presidenteak. Zer, anulatu izan dugu erri urratxe euria zelakotz? Euria baizik ez da hori, eh, ur pixka bat erortzen da, zonbait urtez. Irugaita behatzean sortu ginen, da badauain berroita bost urte, meguk <laughs> segituko dugu horiek pasatzen dira dituzten kargu horiek gelditzen dira, baina jendeak pasatzen kargu horietan kostumak baizik ez dira gauza horiek, behaz nik ez dut beldurrik legerik gabe ere zerbait eh, lortuko dugu zailagoa izanen dela, ez da dudarik. Beaz, oktarako gana inuke, Euskal Populari, eh, Euskararen aldeko eh, jendarte guziari, eganezake, be, bon, barkatu, barkatu baina berriz ere zuen behar dugu. Voilà. Egia da, berriz emaitia tresna zaharra martxan, Bakzu berriz ateratzea, are, errautsa pixka bat aterata, <laughs> eta berriz baliatzea dela berroi urteko uh, tresna zahar hori behar bada ez da baita espadago so, baina maluruski obligatzen gaituzte oktarat. Voilà. Berriz atera beharko ditugu metodo zaharrak, manifa eta bertze. Baina erraiten bali madugu hori ez da komunikazioa bakarrik, Zinez lagia da egoera, zinez ez dakit, zomat aldiz erran merko dudan, baina hor lan jegean gira. Lan jegean gira, bortitza baita erasoa, bortitza, Baina guk ere, be behar ez, be bortizki ere erantzun beharko dugu. Bi mobilizazio iragajak ditu jadanik Seaska Ikastolen Federazioak. Azarroaren hogeita magian, bateraren manifestaldera joaiteko deia luzatu dute, eta benduaren hogeita sortzian mobilizazio bereziak inundute dute honan.